Kanaldude erri telebistak pauso berri bat, aintzina eman du, otxailaren lehenean abiatu zuen abentura berri hori, egunero zuzenean emititzeko desafioarekin, baina beste proiektu oso bat ere gibelean gurekin, Simon Karrer, Arratxaldeon. Arratxaldeon. Gauero, zuzenean emititzen duzue, otxailaren lehenetik, orduan, lehenik, nola pasatzen da, orain arte? Ba, untsua basatzen da, e, gauzak uh, uh, batzuk, teknikoki, konpontzena nahi gira, egina ikusleak e, ongi ikusteko aukera izaiteko, e, uh, bizi gira mundu berezi batean, nun teknikak uh, iduri biziki errez dela, uh, beti bat dira gauzak batzuk uh, ez direnak hain uh, errez, baina uh, aske ongi ibiltzen da momentuko. Orduan kanaldu de telebista bat da, la web telebista bat? Eh, web telebista bada, gero dela gaur, egungo definizioa, telebistaren definizioa, eh, nire ustez behiz ikusten nari da, zenta gara ibatezten uh, eh, telebistaren at, atzean zer den zen uh, zerbait ikusteko aukera zena, emek emeki izen hori pasada muble bati, zen gure sail gehienetan etxen saloinetan zen muble baten edo aparatu bati eman zai izen hori, telebista. Uh, ba, orain äh, mundu numeriko hortan uh, uh, voilà, gauzak nahazten dira. Beraz, gaur egun web telebista bat da ofizialki zenta horren matzean badira elementu juridikoak eta hori guzia. Baina gure helburua, oinarrizko helburua eta funtsian betidanik azkenogo jortetan hori izan dena, dela nola baliatu eta nola lan egin, tresna batekin, jendearekin, lujalde batean bizitzen diren jendeak, eta horiek eh, egitea dokumentu batzuk, eta hori emaitea erakustea beste batzueri. Eta hortarako baliatuko ditugu, eta segituko ditugu baliatzen. Edo zoin eh, posibilitate, interneten bidez, telebista, edo ubainetaik uh, eh, urkaiten den uh, telebista mudu hortatik, me baita ere uh, publikoetan, zinemetan, eta hori guzia, guretako mundu hori guzia, gure telebista proiektuaren bahnean txartzen da. Mm. Telebista muble bezala edo ikusteaz baino urunago doa, beraz, uh, proiektua. Hori da, gure definizioa telebistari emaiten diogun definizioa zabalago da, prozesu osoa hartzen dukon duan. Horten, untsa prestatua zinezten, uh, eh, oraingo bizi berri honi, pausaino bat hartu zenuten ere, demora hartzeko, hausen hartzeko, eta hats berri horren eh, hartzeko. Pausa baten behar abaginuen, zenta uh, kantitate mailan, pixkat maile bat pasatzen dugu. Beraz, horrek baditu ondorioak uh, gure antolakuntzan, uh, lantaldean, gauza teknikoa, materiala eta... Eta momentu batez, uh, ba, obligatua izan gira gelditzea egiten ginuena, eh, hori uh, pixka bat berriz kalatzeko eta berriz martxan emaiteko. Baina gero, eguneroko lanian guretako ba, segitzen ditugu eh, bi, bideoak egiten, bilkurak egiten, antolatzen, zuzenezkoak tarena, eta pixka pausa intzin egiten ginuena segitzen dugu, pixka bat beste ritmo batean, eta uh, funtzio berri, berri bat kudeatu behar dela eguneroko programazio hori eh, martxan mm. eman behar eta antolatu behar. Baina nik er, ez dut hori ikusten uh, aldaketa handi bat bezala uh, salbu dela pixka mail baten pasatzea, beste egitmo bat, urkunago joitea, baina proiektuak segitzen du bere bidea eta garapen uh, fase bat da, Gero eta gehiago eskaintza, bat, eskaintza garbi eta kalitatezko bat izaiteko, entzule ikusle edo ez deitzen diren uh, hori guzien zat. Mhm. Beharrezkoa zen eguneroko arena? Bi gauzak dira, hortan. Alde batetik dela uh, lege eh, guk, beraz, uh, aipatua izan da, diru laguntza beretsi bat badugu orain uh, akitania euskaldetik. Uh, hori euskuratzeko posibilitate ukaiteko behar ginen bat izan CSA erakundearekin eta hori Frantzia mailan uh, entzun ikus eh, mundua eta eta edapena kudeatzen duen eh, egitura bat da. Eta konbeino horren bada uh, behar, behar egin behar hori. Bera, behar da, egiazko hoien paperetan telebista bat izaiteko, behar da eguneroko jario bat eskaini. Mm -hmm. Oiek, aukera da diferentzia bat egiteko, dena bideo bideoplataforma bat, YouTube plataforma bat edo ezakit zer, eta egiazko telebista bat, beraz, obligatuak izan gira hori egiteko. Baina, denbora bedean, pasazen urtean, hasi ginen zuzenezko logika batean, eh, ostegun guziz egiten ginuen zuzenezko bat baitetik, eta zuzenezko eh, momentu horren inguruan garantzi zerbait emaiten ginuen, beraz, bi alde batetik egin behar bat eta bestaletik gogo eta bat lotu dira eta beraz orain ari gira probatzen eguneroko logikan zerrejan nahi duen eta gure gauza izanen da ba, nola egin baliatze edo eh, eh, al, al tekniko hortaik ateratzeko zerbait zentzua duena, zentzu zerbait emaitea hortaik. Uh, ez, ez da gure proiektuan betetzea eta entzatzea zerbait jario bat egitea, jendeak blokatzen duena horren aintzinean, eta egina ala jendea eto garazi beti-beti. Gehiago gure gogoa izanen da, itzordu bat zuen finkatzea, uh, eh, ekitali batzuen eh, inguruan, edo itzordu errekularak, nun, uh, eh, bon, adibidea hor martxan emaiten da, aste guzi, zahatxean, behatxean erraiten dugu, eta jendeak jakinen du, hor badela, olako dokumentu berezi bat, dokumentalen aldean, behar beste telebistetan ez den ikusten zerbait erakutsiko dugu. Eta baina ez hainbeste gehiago, zuzenezko oste ostegunetan jatsaleko zazpietan, hori ere itzordu bat finkatuko da. Ba, hortigoiti, piskat zukerraiten duzun bezala, eta hortigoiti eranen dugu, be, telebista utz, eta beste guzia apitz, eta <laughs> joan mhm. beste zerbaiten ikustera, ez, ez gira hor, atxikitzeko jendea horren inguruan, mainan itzordu finko batzen, eta eta, eta zuzenezko horrek eh, hori eskaintzen du posibilitate hori jendeak badaki momentu hortan begiratzen duela zerbait, beste jende batzuekin, olako komunitate zerbait badela momentu hortan gertatzen dena, interesgarria txamaitan dugu hori. Hmm. Hor, mm. atzo, adioez, oso irati sormarkari buruz, bazen eh, reportai oso bat, lekukotasunak, eta formatu berriak landu dituzue, hor, eh, be, proiektu berri horrekin ere ez? Bala, hori da, dela, uh, orain arte egiten ziren uh, gauza batzuk, piskate regularki, Be, baliatu dugu hori fingatzeko paisaian, eta dibidez orpantxika maitearen inguruan, olako gai bat jatatzea, erreportai batzuen bidez, garrizketa batzuen bidez, eta hor, bala, egiazko diakitate bat, eta baita ere publikoari begirakara baten, berezi baten eskaintzeko, nahia, bala, hori bilakatu da orain emankizun bat, hilabeteroko egitmo batean, sobera ere uh, usu ez egitzeko, hortan, baina, Bola, gauza batzu proposatzeko, denbora izaiteko, egiteko, eta betiko metodoarekin eh, Hala, demora hartuz, jendeak argi izaiteko, aukera izaiteko. Ez eh, zerbait biziki uh, muntatua, fite muntatua, eta hainitzirudi eta da gehiago solasaldiari leku hautsiz, eta nun jendeak gogoetak eta eh, lekua baduten azalduak izaiteko. Mm um, aipatu duzu pixka bat, baina hor um, e, kontratu bat izenpetua izan da beraz, uh, akitania berriarekin, helburu eta baliabide kontratu bat lekuko telebisten zat, um, zer egan nahi du horrek? Hor da, egia da hor pixkat kompleksua da, eta gu ere besartu gira masina batean, eta masina obera bon, nola, nola erran, ez dakigu, ez da, ez da betite mila adibide, eta hor da eskualde mailan, erran nahi duak uh, akitania behia eskualdea, lere uh, uh, puska, lugalde puska handi bat da, eta behortan uh, politika bat martxan eman dute, nun uh, egin orde uh, oien telebista, Gehiago begiratu dute lujaldean zer ziren, ari ziren eh, telebista mail batetara iritsi diren eh, operadoreak, eta galdetu dute, eh, igorri dute joan den urte astapenan, deialdi bat, eganez, egitik idekitzen badugu deialdi bat, eta eskaintzen badugu aukera eta alberriak, nor da interesatua eta ze proiektu horrekin. Eta beraz, gu besteak, beste hiruak bezala, guk eh, aurkeztu dugu proiektu bat, gure kalandude proiektua. Ez dugu adaptatu proiektu bat horiek zuten, eskaintzen zuten zerbaiti, dela aurkeztu diegu gure proiektua. Euskarazko telebista bat, eh, parte hartzailea, diendeekin egina, lujalde batean finkatua, eta baita ere gauza behiak, zuzenezkoak, egin, bon, mila gure proiektua aurkeztu dugu, Eta hartu dute proiektu hula den bezala, eta eman digute dirua, gauzatzeko gure proiektua. Hori da, aski interesgiarria atseman dut, eta egia da, orain ikusten dugu entzinatzen girela, eta ez direla hor judiatzeko eta begiratzeko zer egiten dugun. Dela, pentsatzen dute hori lagunduz eta hori azkartuz, be lurralde osoan emaiten dela, eta hori adibidez gure kasuan, Euskararen lekua telebistetan uh, eh, segurtatzen dugula, eta baita ukunago ere eh, gure lujaldearen bizia erakuz uh, eh, lehio bat bezala bilakatzen girela eskualde guziaren izenean. Mm. Eta, bon, hori aski indrezgarria da, beste egialdea initzetan ez daola egiten, mila metodo ezberniak dira, eta hor probatzen duteak akitanean, eta ikusiko ondoko urteetan nola pasatzenen, beraz, iru urteko kontratua da, guretako biziki interesgarria da zenta behola badugu uh, lan egiteko lasai. Ez gira ba, hilabete batetik bestera gogoetatu gogoetan eh, zer nundik etorriko den dirua eta dena, hor badugu parte bat finkatua dena. Eta eta hola, ortigoiti, uh, eh, egiazki gure lanian hartzen algira. Uh, zer egin, zer eskain nigen dedin, nola lagin egin oiekin, nola joan lujaldean, nola entzun hainitz eh, hori eganen nuke dela, nola entzutea, lujaldeaz nola bizi den, eta hori hori justo animatu, eh, entzun, gauza, gogoetak uh, agerian eman, uh, abisu ezberdinak agerian, agerian eman, ez gira hor ere zerbait erraiteko nola egin behar den edo ez, eta gehiago, gogoeta ezberdinak badida, eta horiek nola agerian emaiten duten. Eta bera, pario hortan sartzen gira kitanearekin, bada bat zorde bat, egigularki e, bilduko gira, bi hilabetetai, edo izu iru beste telebistekin. Eta hor, interesgarria dena, dela, main bat, berdin, main baten inguruan girela, Franz Joa kate bat bezala, kitanea mailako kate bat, TV7, bordalean hain entlatatua dena, orain nahi duen handitu. Eta ok tele, ok zitandarrez ari den, gu bezalako web telebista bat, eta aktore ezberdinak, gogo eta ezberdinak, proiektu ezberdinak, baina main berdinan uh, ba, jarrita, interesgarria da, di hortik ateratzen diren gogoetak eta interesgarria dita. Mm, baina, eh, aipatzen erik, uh, eh, elburu eta baliabide kontratu bat akitania berriarekin, badira bete beharrak gilean ere? Badira... Bai, hor, lotua da diru laguntza, hor, eh, gauzatzeko momentuan, proiektua orkestu eta gero lotu dute. Gana proiektu horretan gu, lagunduko ditugu hainbat emankizuna. Dibidez hor jatzo emankizuna begiratu baduzue oso jatiren inguruan. Arian emankizun hori sartzen dugu kontratu hortan. Arian guziak izanen dira lagunduak. Beraz, diru mailan gu badugu aurrekontu bat emankizun horiek egiteko. Eta emankiz, eh, aurrekontu hortan akitainak pagatzen du hainbeste. Baina eh, hori da guk finkatzen dugun eh, araudi bat. Ez dute eh, horiek erabaki eta erran behar duzue olako edo olako emankizun bat egin. Mm -hmm. Berdin erran dugu begu gure uh, proiektuan nahi ditugu uh, kirol partida batzuk eman eta erakutsi zuzenean eta eta beraz hori uh, eginen da. Eta hor ere, akitainak errandu, hor jadoz, hori adidez, parte hartuko dugu, horren fresetan parte hartuko dugu. Eta zuek logoa maiten duzue eta gero dela hor adostu dugu hainbat zerrenda bat, eta beraz zerrenda hortan guk erakusten dugu eh, programa horiek finantzatuak direla partez uh, handik. Hori da argitzen du ere publikoaren zat, argitzen du ere ez dela telebista osoa den bezala, janen du askatasun leku bat dugu ere, bestaletik, bestaletik, da diruai ukan dugu, eta beraz logikatzen maiten dugu, gu argiki erraitea diru hori zertarako baliatu izan dut. Mm. Eta berdin ber, bukatzeko, kanaldu deren uh, eh, dokumentalak, erreportaiak, uh, eh, Franz 3 uh, eh, kate baten ikusten alko liteizke, ere? Bada hor, uh, main inguru hori izan dela, aipatu dut, eta hori badila olako gauza batzuk, egoiten da hori aukera batzuk dira, ez direna hono ahas finkatuak, guretako interesgarri atxemaiten dugu eh, dokumentu batzuk uh, zabala, uh, zabalago uh, uh, edo zabaltzea regimo handiago batean, eta horretarako balimada frantzabezalako telebista batean izatea. Gero momentu batez, dela ere izanen da hori, bezerden kostua hori egiteko, eta eta ja, parte hartzen duten, edo, bon, dira, ahemanetan gira, baina ez da, deus finkatuan momentuko, baina segituko dugu pista hauetan. Mm. Baina... Emaiten badu ikusgai gehiago, ez da behartua, ez da deus ez da behartua, ez da eh, hori finkatua. Baina balitaike proiektua ideia? Bai, izan da galdera, Franzoatik izan da, Franzoa bada proiektu berri bat eta maiten dute hor, eginen dute deitzen de, de, NAC TV, beraz airailan hasiko den telebista bat, boxetan eta ikusten aldena, uh, eh, ADZ-etik, eh, frigox edo... La, Zerit, fran, orange ekoa, SFR ekoa, boxetan ikusten alden uh, eh, telebista bat izan den da. Eta hortan, bon, bete behar dute eta nahi dute bete han gauzekin eta hasi dira ipatzen gurekin, eh, bon, gu, hemen egiten ditugun emankizun batzuk nola, emaiten altzi den hortan, bai edo ez, eta, eta gira hortan, mintzaten ez da deus finkatua eta gira ikusten, Gara, ba, aukera ukera izanen da, gu ere ikusiko dugu, zer eh, interesa ikusten dugu hortan. Edo. Bon, ebe, untxar den berdin bukatzeko bihar gauean, zer ikusten alko da edo nun izango ziste zuzenean? Eh, bihar zuzenean, uh, zuzenean zure esku, da la lokal zuten daian den kolektibo bat, sortzaile kolektibo bat, zure esku hori da proiektua, horiek dute mankizuna prestatzen eta antolatzen, eta gure ekipa jonen da, zazpietan handik zuzenean izanen dira. Simun, karer gurekin, mil Ni esker txeri, ez arte.